Mais voilà, dans les airs, y a des oiseaux qui sont coriaces, qui te chopent et qui te disent t'es chez moi, tu te casses. Ok, j'ai pas demandé, demandez mon reste. Bantxeta ba, irratia entzuten ari zarete larogeita bederatzi punto zazpi eta larogeita mar puntu boste FM-en Eta ostira larratxak edo astele neguerrietan bezala, ba, auzo hotxak, auzoz, auzo juten den saioa. mais pas de vice. J'ai pas envie d'être la statistique de service. J'ai juste voulu péter dans la soie, mais y'a toujours plus de nausée avant que soi. C'est vrai, j'ai tenté l'ours à l'entrain dans la grotte sabrie. Eta astero egiten dugun bezala, ba, balenda bizi eskualdean geldituko gera, endaiako ikastolaz, gure ikastolaz hitze ingo dugu lenda bizi. Eta pixka bat beran dugu, ba, Andaluziara jetxiko gera, aljetzira zera elegidora barkatu eta bertan e, ba, rute gure kolaboratzaileari esker, ba, Marokiarra den eh, pertsona bat elkarrizketatu dugu, elkarrizketatuko dugu, hori saioaren bigarren partean esaten dudan bezala. crocodile la nageant, mais je les ai pas tentés pour de l'argent. Comme tous les gueux, je rêvais d'être un vicomte, et que cela raconte, raconte. Un jour j'ai croisé les balles du vin de l'horrifle, ces cartouches-là, quand elles sifflent. À l'inverse du train, elles repassent pas trois fois, elles rebondissent pas, elles rebondissent pas. J'étais avec une espèce de... Beraz, gaurko lehendabiziko gaiean sartzeko, Ba, bestitxo bat Ibiniko dizuet, badakizute zute ba, eh, endaiako ikastolak berroi garren urte urrena ospatuko eh, duela urrengo astean. Eta horreta zaritzeko, ba, hainbat lagun eh, izan ditugu hemen antxeta irratiko estudioetan gurekin mintzatzen baina nori baino lehen babestitxo bat jarriko dizuet esaten nuen bezala, zeren endaiako ikastolak, gure ikastolak, ba, ospakizun honen karietara, ba, abesti bat grabatu du. eta urte hurrena ospatzeko abesti hau ba, Met Sarzaiusen laguntzaz e, grabatu dute. Txikien gelan kuku egun senti printzak, zentzumen esnatuen askanai bortitzak, esnezko hortzak eta ezinezko hitzak, mintzatu zikasten du entzuten bizitzak. Gure ikastola da hortzen erne minak, mintzatzen ikasteko hotsa hitz egina Martxoaren hogeitiz, hogeita zeitik, eh, apiriak arte iraungo dute ospakizunak. Atzbi urtzen den Eta izango dugu parada gaurko saioan ba, Agenda bezala edo e, Guzti honetaz hitz egiteko Esateko egunez egun Zenbat e, gauz egongo diren Idazten ikastek Hori baino lehen, esaten nizuen bezala, baina izan ditugu Juanita, e, Alicia eta Peio Urriza Juanita eta Alicia, ba garai bateko amak, e, ikastola sortu zuten hoietakoak izan ziren eta beraz e, beraien esperientzia ikastola honen sorreran kontatzen digute eta Peio Urriza ba gaur egungo zuzendaria da ikastolaren zuzendaria, ordun e, bueno ba izan dugu aukera beraiekin hiruekin hitz egiteko eta ikastolas mintzatzeko. Kontatzen ikasteko ollez solregina. gelan berriz hitzaren jolasa Harreman bidesak ondelako solasa Gorde ez da ikasi hitzaren arnasa Ikasi da nik eta zuri pasa Gure ikastola da besteen berdina Ikasten ikasteko aurrentzate gina ikastola da hortzen erne mina Mintzatzen ikasteko hotsa hitz egina Gure ikastola da arbela urdina Idazten ikasteko igeltsu egina Gure ikastola da trenbide burdina Kontatzen ikasteko olez hor egina Gure ikastola da besten berdina ikasten ikasteko aurrentzat egina. Bueno, hemen nirekin, Juanita, Alicia eta Peio ditut e, ikastolako kideak, e, izandakoak edo direnak, endaiako gure ikastolako kideak, e, berrogei urte hurrenaren kariera, ba, itzein behar dugu pixka bat, e, gaur e, nolako ikastola dugun eta nolakoa izan zen hasiera baten, arratsalde iruei? Arratxalde Eta bueno, ez dakit e, nola, nola bideratuko dugun, era hasieratik hasiko garen, ondo iruditzen bat igual, e, esaten zen idaten, Juanita, batez ere, eta Alizia baitare hasieran ibilitakoa. E, igual kontatzen aldu zute pixka bat nola hasi zineten kontu guzti honekin? Bueno, nik uste dut ordurako mm, ikastola batzuk uh, eh, jadenik iparaldean hasia ziren, bai honain inguruan gehien bat, doni joan elitzunen ere bai, uste dut. Eta mm, beraz guraso batzuk eh, erabaki zuten endaian ere zerbait egin behartzela, horren inguruan eh, bilera batzuk egin ziren eta horrela seginan. Eta zenbat, zenbat jende zineten, zenbat jende biltzen zineten? Asiran, bazen guraso talde bat, eta mm, nuk izango asko ginenik, baina ez dakit eh, izango ziren e, dozena bat familia edo loko zerbait, baina gero gertatu zena zen hasi, e, Gertatu zena zen orduan ez ginela ados elkarrekin jarri e, erligioa erakutsi bartzela eta etzela da horren inguruan eta azkenean bi ikastola egin zirela aseratik ja bi ikastola egin ziren. Endaian bai. <laughs> eta bueno, zuek eh, hortikan, orain e, peio ikastolako zuzendaria dugu, hmm. eta baina urte desente dara mare bai, Alicia ere bai esaten zenidan, basiera ba, aseratik ez, baina eh, urte asko e, pasa dituzela zure aurrak eta zu bai bertan, nola esagutu zenuen zuek e, sartu zinetenean ikastolaren kontua? Ba, txikia zen, ez dakit uh, eh, aurredo izango ziren, andreino zen jone, eta ba, pizkanaka, pizkanaka onditzen joan zen, beti arazoakin, lokalakin eta administrazioakin, eta baina bueno, aurrera egin dugu. Zure kasuan, Peio, nola, ezagutu zenuen? Bai, ni hasi nintzen beraz eta sehaskan, uh, eh, sartu nintzen sehaskan erakasle gai bezala, eta baginituen praktikak egiteko, eta praktikak eta praktiketa batean, eta nintzen daiara, um, mm, gara jartan daia bizi nintzen edo ez, edo bizitzea arredora, eta KNL honeko azpiko gela batean, egon ginen horreta baziren horko erakasle batzuekin, Eta nisartu nintzen, se askan, behar bai hori importantea dena da, piskat eta joanitak agandu bezala, astapeneko, astapenean nahiko laster, eh, banatu zela beraz, um, ikastolan ez du segituz, eredua segituz, gara baita laikoa, e, pedagogi ezberdintasun, ezberdindua, piskat berezia, pedagogi aktiboa, aurren aktibo, aurrak aktiboak izan Eta gero beste egitu zen, beraz, eh, giristinoa eta apesarekin, azte gero lekuna zen? Lekuna apesa... Bai, ez, lekuna eh, apesarekin. Michelena. Ah, Michelena, gato. Michelena apesarekin, eta mm, beraz, segitu zuen eh, gure orain eta dagoen ikastola, gana eta gure ikastola, astapenen ditzen zen gure ikastola sehaska, bere izteko. Eta gero ez gure ikastola endaia daitu den. Eta beraz, uh, horrek du beraz berri urte hauetan, uh, saskako ereduaren barnean dago, beraz, uh, gure ikastola. Eta pixkat alderatuta garai batian egondako ikastola hori eta gaur egun dagoena ze batez ere igual jende gazteantzat gu igual e, ezagutu ditugun bai bai eta orokorrean ikastolak baia maila batekoa dira esan dezakegu ez Eta garai horretan, ba ez dakit e, nolako, nolako izango ziren, egiten aldu zute olako argazki bat ikastolarena garai horretan, bai eraikinarena, bai ikasleena, bai irakasleana, hiruen artean. Habe, eraikinak, e, e, nes ustez, eh, asko irabazidu geroztik, zeren orduan eh, benetan e, oso leko, lokala nahiko eskasa zen, oso ongi egokitua, ez aurtik gendako, eta Pau pentsatzen dut uh, um, alde hortatik eta material analitik ere etzegoen ezer, uh, bon, bakarrik entusiasmo handia eta erakasle bat benetan apartat, entusiasmo ondikoa eta horri esker zeren bestela medioak ez dut hasierakoak oso eskaisak zirela. Eta pentsatzen dut ere, e, guraso batentzat oso konbentzituak egon beharko zinatekela eredu horretaz, e, ze askenean eramatearena zuen e, seme alabak eh, ikastola horretara hain e, azpegitura gutxikin, hain medio gutxikin, askenean badago egon behar konbentzimendu handia proiektuarekin, ez? E, bai, batetik e, euskararen aldeginan, beraz, eta bestaldetik, e, endaian, hasieran erakaslearen aldetik, e, santza handia dugu erakasle bat, benetan, aparta, izan da izan delako ikastolaren hasieran egin daian, bo ustez bederen. Bai, bai. Anzia, bai. bai. Bai, horre remerda gara egiten, eh, nahi duzu gizartean, eta Euskara eta Azteko, mene Azteko iparaldean, etzen bat ere baztertua zen Euskara, etzen Euskara ikasi behar, Erraiten duten, fanserako, fanserako kalte zela Euskara ikastea, Euskarako zela jostarako berio, edo beste naz eh, euskara edo euskara interesatzen zirenak zirela politikoak edo gorriak edo nik ezagututuri garai batean ipagaldean ere batazekinak bai. eh, ditzen dituzten eta nahiko mm. jendea kontra zen euskararen kontra, mm. kontra bizik kontra zen eta behar ba horren, eh, aurka edo jendeak bazuen uh, gogo handia eta entusiasmoa ipatu duzu egia da jendeak gehiago, ba, behar ba, gehiago baloratzen zela, gaur egun ez da mm, askoz eh, gehiago baikoa, baikoagoa da, Euskararen eh, Euskara jendeak balorizatzen du askoz positibako, uste dut irabazi dela ere, e, duzuela, hilabazit irabazi dugula ere, erakustea Euskarak bario duela eta, eta ikastolak ere, ikastolan ongi ikasten dela eta e, ongi erakusten dela eta bario duela Euskara ikasteak ere. Uste dut foitu hona da izan dela. Eta peio, esaten zenuen e, eredu alternatibo bat ere, pedagogia alternatibo bat e, eh, nola baita eskintzen dela ikastolan. E, ez dakit hasieratik hau horrela zen, beste eredu baten alde egiten zen, edo pixkat bilakaera bat izan den. Ez, ez, hasieratik ere baziren, bai. Baziren... Eh, beraz, e, on, oso baina frenet eskolatik eskolak eta horrekin bai, harremanetan ziren, irakasleak alde hortatik beti segitu dituzten, ere ustez, e, gara hartan e, aintzindari ziren edo esperientzia pedagogian aldetik, e, horietan, e, edo, uste dut oinarritzen zirela, baina behar erakasleen irakasleen lan personala ere bazen hor, uste dut. Bai. Bai, hori, epatu du bezala, beraz, hori hasieran uh, eh, preneten eta Montessori eta hoiaren inguruko pedagogia zen, eta egia da, desbedintzen zela eskola publiko, men, bon, egin bingo epatu gut, fanxetan da gehiago zen disiplina eta metodo mm. tradizionalak, hor gehiago zentatua zen aurren interesak eta gero burasuen parte hartzeare eskolako bizitzan, eta erakasiak ere hauetaz hurbil, etzen olako muga bat hor eh, eskola tradizionaletan den bezala hor erakase alde batean da ikasleak bestaletik baizik eta lotura askoz gaundiagoak erakase eh, eta ikasle eta burasuen artean beraz eh, gehiago familiantzeko funtzionamendua bat eta gero burasuen parte hartziare ikastolako bizitzan, eguneko bizitzan ere biziki importantea zen festak egiten eta Berreskoa zen, zenta ez genuen laguntzarik, ez genuen ezer, orduan dana batxarretean eh, egiten zen, erabakitzen zen, eta gure gain zegoen diru atatzea. Hori ere bai, eh, zerbait e, nahiko garrantzitsua da, eta pentsatzen du jarraitzen duela izaten ikastolen ereduan, ez dela besterik gabe zure semea labartzea, eskola batetara eramatea, eta astea. Baizik eta implikazioa gurasoena asko sandiagoa izan da eta da, ez da? Gure garaian bentsat bai zen... Uh... Eh, Baina ustez harremanak... Eh, eh, baita ere harremanak sendotzatu zirela ere gurasoen artean. Uste dut, gara hartan elkarrekin lan egin genuenak, bos, neko lagun bilakatu ginela gero da. <laughs> ba, gaur egun ez egitzen du, eta segitu behar du ere, zen ustez uh, polita da, horadidez egin dugun berrogoi urte mugarekin, nik burasuan detik, kusitut, kistan parte hartzea, Mm-hmm. Eh, ikastolan eh, lan handia egin dute, talde lan handia izan da, e, pertsona desberdinek lan desberdinak eginez, taldean funtzionatuz, eta humori horrean, eta hori ere uste dut eh, baloratu behar dela. Eta egia da, ikastolan, e, guk eskatzen duguna burasuek da parte hartzea ere ekoneneko bizitzan, eta e, tortzea gurek egintz egitera, ere asko egiten ditugu, antolatzen ditugu gure festak, bon, dirua irabazteko ere, horrendik segitzen dugu, baina gero euskararen zat edo kultural, kultura segitzeko, euskal kultura segitzeko lentzero, eta San Juan, eta Agate Deuna, eta inauteriak, eta horako hauzak ere egiten ditugu ere, euskal kultura ere aberasteko eta augera eramateko ez, eta euskara zabaltzeko gure inguruan ere. Eta beste alor bat eta egiten pixkat aspektu legala hitz egiten, e, pentsatzen dut hori beste borroka bat izango zela bai, onartzarena ikastolan e, jarraitutako ikasketa batzuk, onartzearena mm, e, legalak bezala edo e, normala normatiboak bezala, ez? Eh, bakarrik amaik astolak ziren eta legez e, txiren beharrezkoak ikusten danez, beraz gurasoak ziren obligatuak sei urte arte aurrak uh, eramatea. Orduan uh, pentsatzen dut alde hortatik hasiera uh, berbada nik ez dakit, ez dakit legalki nola ziren konsideratuak Eh, elkarte bezala edo olako zerbait, gero pixkanaka pixkanaka goza aldatzen joan ziren eta lehen mailak eta erik ezirelarik ia eskolaren, eskolak behar zituzten, beraz, legez bete behar zituzten arauak eh, eh onart, ofen, bete beharko zituzten eh, ziren eh, amaik eskoletatik aparte lehen, lehen mailetko mhm. ikastolak eta ondotik bigarren maila eta bar. Eta hori eh, nola zein izan da horren bilaka erapeio? Bai, ba, ba, horretak aipatu duna piskat osatzeko ere, ba, jakin behar da, eh, ikastolak, berak, ikastolak ere beti izan dara ikastu zeren eh, ez zuten nahi ikastolak irigitzia e, spekzioak eta ez zuten, ez zuten duten ez ez, ez zintzela ideki, hainbat eta ikastre behar zirela irigitzeko gela bat edo ikastola bat, Eta araik ere jendeak ediki eh, dituzte ikastolak, eta astapenean ikasle gutxiekin, ama, ama ikasle dozena batekin. Eta hasi, eta antzinat, eta gaur egun ere, gaur egun ere, baditugu ari, dira ipagaldean eta ikastola batzu edikitzen, beskoitzen asmo bada, itxasun egin berria da, bai urrin egin berria da. Erri ere, eh, egiten dituko ikastolak, e, administrazioaren gogoaren kontra, hasten gara eta gero meki e, ikastolak handitzen dira eta guri, guri kasuan ere astapenean ama biziren eta orain berriuntak hasiko gitamak gaude, eta gauza guziekin berdina da, diplomekin ere, hasta perean zuten nahi bakalari hori, eh, bon, bendik du, zati handi bat eh, Euskaraz ezin pasatua, baina hori zuten nahi Euskaraz egitea ezer, ez zuten nahi eh, lehen mailako bukaerako azterketa Euskaraz egitea, zuten nahi koligio bukaeran azterketa egitea, baina jendeak eskatuz eta eta eta saiatuz be lortu lortu dira gauza asko eta hori uste dut eta txaro hondi bat merezi dutela horri bilidiren jende guziak, lanean ibiliren jende guziak. Eh. Hmm. Eta pixkat, e, e, zentzu horretan ez, e, nolabaiteko normalizazioa ematen dela, igual alderatzen egoaldeko ikastolak eta iparraldekoak, behintzat egoaldeko batzuk, ba, publiko inkluso bilakatu dira, e, hori nola baiit positibotzat jotzen aldugu, baina bestalde bateta, batetik ere bai ikusita, e, eh, nola baiteko albo batean egoteak e, mantentzen du edo laguntzen du mantentzen e, eh, ba, idiosinkrasia berezi hori, lehen aipatzen genuena adibidez e, pedagogia alternatibo batena, gurasoen implikazioa, guzti hori hegoaldeko ikastola batzutan galtzen ari da. E, ez dakit nola ikusten duzuten hau. Bai, nik asko asko ezagutzen egualdekoa. Nik ikusten diferentzia da, eta behar bat guk endeiakoak e, eh, iparaldeko garen garenez, ikusten duguna, duguna gauza bat da, handitzen zarelarik galtzen duzula ere urbiltasuna jendeekin edo jende artean. Gero eta izan, eta gero eta mm, gutxiago jende artean, eta nire ustez, egoaldeko kastola horiek eh, handia dira, nik handiak ikusten ditut. Zein gara batez, ba, hiru urte hasi ginerarik eta ikastola berri batek egiteko asmoarekin, hasi ginen bosteunik hasteko ikastroa deskatzea erriko eta bo, erriko txak ez zegoela lurrik, eh, bosteun ikasle hartzeko. Eta gero gaunek epetxatu ginen, ez dugula ez ginuela nahi bosteun ikasleko ikastola bat, ondi egizan gozera, obekio nahiago ginuen, bi ikastolan berrenta baita marriko ikasle, ikasleko bi ikastola nahiago ditugu. Eta nik sensazio hori dut, igualdean, ikastola asko daude handiak, baina gero adibidez euskararekin ta gazte eta ikusten ditut ez dute ez euskara erabiltzen, eta galtzen galtzen ari den gauza bat bezala ez edo ez den bizia ez den zerbait. Kudeatzeko ere bai ez da berdin eh, ikastola txiki bat edo erraldoi horietako bat. Eta gero Andere nion dago, badago funtzionera direna, ikasi dutela Euskara justu-justu, eta ez dut inungo interesik. ez da, ba, ez, da, ez da militantzia bat, ez da benetan eh, Euskara ikasteko, ero erakasteko, goa, baizik bai. eh, hori asko egiten dure. Bai. Bai, hori asko baldu da, militantzia eta funtzionario, militante gerotak gutxago eta funtzionario gerotak gehiago, balditu alde honak, baina balditu alde asko. Baina eh, hori den dugu bai. Bo eta uste duk ere oroak ere, guri ikastoretan ere, hemen ere, militanteko eta gutxiago dagoela eta jendeak egiten ditu bere orduak eta kitxo, eh? gero hortiko ez du ikusten da gazteetan ere ikusten da asko hori. Eh, ez dute gehiago eh, militante edo bere, bere egiteko hori ondirik. Eh? Eh, zute, eh, amaitzen juteko, hitz egingo dugu pixkat ospakizunetaz, berrogei garren urte urreneko ospakizun horietaz? hori zu pentsatzen dut, batez ere peio hori tokatzen zaiola, ez? <laughs> ba, ez bakarik ere diz. Zer da hor biskat eh, eta puntua egiten dugu, berri urte hauekin egiten dugu, puntua egiten dugu, idagana, orain eta geroarekin. Oda, idagana biskat ipatu dugu eta uste dut eta eh, espero dut. Hemendik eh, ikastate pasatu diren buraso eta ikasle eta, eta erakasle eta guziek, guk eh, aukera bat egin duguna da bilatu akazkiak eta pixkat eh, denboran atzera joan gara biskat ikusteko ze egin den eta guztiak eh, lehen dakariak den eta nortzen erakaste eta hori bilatzen. Mian gero festa, egin dugun festa ere izen da, ere saretuk ira egiten gauza bat merkea, adibes, konzertuak eta ugrik ditugu, bazkari ere amasei eurotan egin dugu ba, ona, baina uste merkea. E, egin dugun festa da, ustut irikia, lehengo jende eta lehengo buraso eta ikaste eta guziak etortzeko moduan, eta e, eta gaur egungo burasoekin elkartzeko momentua eta ongi pasatzeko momentu bezala egin dugu eta ez dirua irabazteko festa bat bezala zen uh, bo, gero burasoak bide dira saltzen eta esponsorak eta bilatzen eta oso ongi bide dira eta jendeak esponsorak eta oso erantzun baiko eman digute, beraz ez dugu horako diru irabazte beharik, baina gure asmoa da biltzea lehen jendeak eta gaur egun guak, eta, eta hagean eh, geroko buraso berriak ere, eh, ikasriak eta behar ba onditzen eta umeak eta bat emaituzte. Eta festa, eh, gogoa espiritua da, festa, festa egiteko, festa goxoa egiteko gure artean hori da gugunaik inoena. E, amaitzeko, bakoitzaren txako, bueno, galdera bat ingo dizuet, e, nola ikusten duzute hemendikan berrogei urteko urterako ikastola hori nolakoa izan beharko luke? Ba, benetan e, eh, gero ari buruz e, zerbait esatean zaila egiten zait ez dakit bi zer gertatuko den beraz hemen di berrogei urtera. Are gutxi <laughs> Alicia, ba, Gauza bera zaila da, eta gauza mutzen dire asko, baina, bueno, e, optimista izango gara, eta pentsatuko dugu, segituko dugu laolan, eta euskera bizi-bizia egongo dela endaian. Bai, gure asmoa, dere, gure asmoa da, ari gara ja biako, biako endaia prestatzen, bigarren ikastola bat uh, eh, ustututu kanen dugula, espero entzandia dugu, eta gure gure gogoa da ere hirugarren ikastola bat ja hasi gara ja hirugarren ikastola bat nun emango ginuken baldin baginu eta gure esperantza da mendik berri urtera ez bat ez bi baizik eta bost edo ikastola zatia endaian eta euskara hitz egitea jende karean eta normalki hitz egitea euskaraz ikastola bakoitz, oso bakoitzean ikastola bat. Hori da, hori da gure <laughs> oso bakoitzetan eh, ikastola bat. Bueno, ba, orduan hemendikan berrogei urtera topengo dugu hemen berri berantzete erratian <laughs> larogei, larogei urte eta zitze egiteko. Mi, Mikia zukumiak ima dituzu eta eman. Ados, ba, mila eskerri duei eta oso ondo pasa ikastolako urte horren horretan. Mila esker. esker. Antxeta irratia Martxoaren hogeita seian Antifa eguna irunen. Goizeko amaiketan Bermu Antifa Moskun. Ordu bat terditan kalejiran gaztetxera. Gaztetxean bazkaria eta Zazpitan kontzertuak. Memo, Humilitate, Surfin Kaos eta Estrikaia. Gero DJak. Tiketak zumbilan eta zian salgai. Mugitu fasismoaren aurka. Hogeita seian antifa eguna irunen, ez zaite falta. HT Nafarroan beharrez dugulako, hasi baino lehen geldi dezagun. Zatoz gurekin. Apirilak bi larun batarekin, iruñera. Arratxaldeko seietan, Antoniuti parkean. HT gelditzera goaz. HT gelditu elkarlana. luxu eta maitasun Gonekin erobero. Txingurri hotsak. Mundu hotsak. Herri mugimenduaren ahotsa, Antxeta Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gaubeko zortzitatik behatzik arte. Herri pauzu mediak ekoiztutako saioak. Hortxe izan ditugu beraz Peio Urriza, Alicia eta Juanita Gure ikastolaz e, eh, mintzatzen eta ospakizun hoietaz mintzatzen Eskerrak emango dizkigu berriz ere gurean negoteagatik Eta orain bai esaten dizuen bezala ba, ospakizun hauetan zer dagoen kontatzera pasako gara Beraz programa esaten nuen bezala hasieran martxoaren hogeita seian hasiko da larun batarekin, errautsak antzerkiarekin zortzi erditan izanen da lehal merkatuan. Martxoak hogeita beratzitik, apirilak bi arte erakusketa egongo da berrogei urtetako historia ba, ikastolaren historia argazkietan. Eta hau mediatekan izanen da, esan bezala martxoaren hogeita bederatzitik apirillak bi arte. Eta jain nagusia, ba, azte buruan dator, apirillaren batean ostiralarekin, bederatzitan iparraldeko konpilazioa egongo da, armatiro punk, lageplik eta ekintza taldeen kontzertuarekin. hauek gazteluzar frontoian izango dira eta musutruk izango dira kontzertuak eta antolatzen dituztenak beraz. Apirilaren bian larumatarekin kontzertuak e, ere ongo dira, baina nori baino lehen ba, egun osoko programazioa prestatu dute gure ikastolakoek. Amarretan hasiko da, ate irekitzarekin, eta iruetatik seiak arte japa ibilaldia ikastolaren aldeko ba, ibilaldia martxa zuzen egongo da. Animazioak ere egonen dira, ordubietatik iruak arte, Shiba, Euskal Jokoak, eta seiak arte ere bai, udaleku elkarteak, puzgarriak eh, jarriko ditu, egurrezko Jokoak, Astoklok eh, deitutako ekimena, astoen gaineko ibilaldiak, tailerrak, e, ba, txapak egiteko zientziaren inguruan eta hainbat eh, animazio beraz e, larun bat arratsaldean. hitzaldiak ere bai egongo dira eta zintzur bustitzea arratsaldean zehar beraz. Gero seietatik bederatziak arte, eh, endaiako elkarteen parte hartzearekin izango da izango dio diren hitzaldiak hain zuzen. Eta berriz ere esaten genuen bezala, Gazteluzar frontoian, ba, e, kontzertuak egongo dira larun batean ere bai, Zesatek, Luz de eta Roots System, eta esaten digute beraien azken kontzertua izanen dela beraz e, larun batean e, bederatzietatik aurrera. Eta a, eh, e, lehen aipatzen genuen bezala, ba hauek ere musutruk e, urririk izango dira. Eta igandean, festarekin amaitzeko, ba, sehaskaren aurren eguna deitutako antolatu dute. lenda bizi antzerkia egongo da, hori 10 erditatik aurrera, gero amabit erditatik eh, ordubiak arte zintzur bustitzea, eta ordubietan bazkaria. Eta bazkaria alaitzeko, ba, ikusgarri, hainbat ikusgarri ongo dira, kiki, koko eta moko paiazoak, iruetatik lau alterdiak arte karaokea, gero txan magoa lauterditan egongo da, bosterditan imuntzu eta beloki, eta hainbat animazio ere arratsalde guzti jantzea. Beraz, esan bezala, berrogei garren urte urrena, gure ikastola, endaiako ikastolarena, eta ospakizun pila bat, martxoaren hogeita seitik apirilaren irua arte. antxeta irratia puntu kom. Irubebikoitza erriotxak.info erriotxak. Ba usten ditugu beraz e, berrogei garren urte ospakizunak, gure ikastolaren ospakizunak, eta beste gai batetara pasatzen gara, hemen eh, izan dugu arratsalean rut gure auzo txakeko kolaboratzailea, eta badakizute berak eh, aldiro eramaten gaituela ba, auzo batera normalean estatu espainoleko auzo batera gaurkoan Jebraimekin hitz egin du bera marrokiar aktivista soziala da foro sozialetan eta CGT sindikatua eh, eh, sindikatuan parte hartzen du eta beraz esan bezala berarekin elkarrizketa izan du eta jarraian entzungo dugu Esta tarde vamos a cambiar un poquito la tónica que hemos ido llevando en, nuestro programa de... Bueno, barrios, sobre barrios, Exactamente. Exactamente, pues sería como la sección internacional de barrios. Entonces, bueno, aprovechando el encuentrillo que tuvimos casual por la red, eh, me apetecía que nos contaras un poco tu trayectoria militante en, en esos sures, ¿no? Donde resides habitualmente. Nos hemos ido a Almería, para que los oyentes lo sepan, y estamos hablando con nuestro compañero Yebram, que es eh, bueno, pues un militante activo de distintos eh, movimientos sociales, ¿verdad?, en Almería. En principio, buenas tardes y bienvenido a Ancheta y Ratia. Y a ti. <laughs> pues cuéntanos un poco, queríamos saber primero de dónde eres. Yo soy de Marruecos, del norte de Marruecos, la parte ex colonia española, o sea, la parte más destrozada por, por el régimen marroquí, más o menos, como se suele decir, donde ha habido menos inversiones, donde se ha dejado ahí a su, a su suerte, más o menos. Pues yo soy de Larache, la parte norte. Ajá, del RIF, ¿verdad? No, no llega ser RIF la parte atlántica del norte. Ajá. Muy bien. Y bueno, ¿y cómo, cómo llegas hasta Andalucía o hasta Almería en concreto? Bueno, eso <laughs> es una historia muy larga, ¿no? <laughs> Sí. Pero bueno, yo la historia cuando salí de Marruecos, porque teníamos un grupo de personas que estábamos en la, Facultad de Ciencias de Tetuán, pues ahí un poco nos acusaron de ...de mil cosas porque estábamos reunidos, porque hacíamos, teníamos inquietudes y queríamos cambiar alguna cosita, por lo menos participar un poquito en alguna cosa. Entonces, el régimen a la agüita, pues nos puso ahí un orden de búsqueda de captura y tuvimos que salir corriendo. Entonces, la primera opción fue Holanda, luego bajé a Bélgica, luego a Holanda. y el año 91, pues decidí bajar a España porque estaba abierto un proceso de regularización de inmigrantes. y, entonces, claro, dime. Sí, en, el, año 91 llegas ya a Andalucía directamente o... Sí, Andalucía, el día 5 de, septiembre del año 91. Llegué al pueblo de Elegido, el famoso pueblo de Elegido de, la provincia de Almería, del Poniente. y ahí empecé mi andadura por, por y, bueno, eh, ahora claro, eh, ya entiendo por qué también continúas con tu trayectoria militante en el Estado español, porque ya tenías experiencia ¿no? en tu territorio de actividad militante y así, porque no suele ser muy habitual que la gente inmigrante se vincule a ningún movimiento o igual a, movimientos más relacionados con gente inmigrante más que, bueno, pues en los movimientos donde estás tú, ¿no? Sí, sí bueno, eso también, no me acuerdo que lo decía, es proporcional un poquito a la necesidad, ¿no? O sea, las revoluciones deberían venir del norte, no del sur, ¿no? Yo no sé, gracias a la situación de mis padres y tal, pues tenía pan y comida y, y cansado, ¿no? Entonces pudimos llegar a la universidad, pudimos hablar un poquito más, pudimos alcanzar algún nivel así, eh, un poco reclamar algún nivel de, libertades. Y bueno, cuando se presentó el tema de inmigrar para salvarse el pellejo, pues cuando llegamos aquí pues tampoco, <laughs> tampoco encontramos como encontramos aquí las puertas abiertas como para decir, oye, ya, ya podemos desarrollar otra vida, ¿no? Todo lo contrario. Era un poco seguir, seguir la misma línea. Y más viendo que tiene compatriotas o personas eh, de otras nacionalidades o nativas que están viviendo situaciones también de mucha represión y muchas necesidades. Entonces ya empieza a entender un poquito que la situación un poquito es global. ¿eh? Cada, cada sitio con su característica y, su, y sus eh, pautas y tal, pero hay necesidad de cada vez más. Que en cada territorio, bueno, pues por las circunstancias políticas se desarrolla de manera diferente, pero al fin y al cabo estamos globalizadas todas, ¿no? Y, eh, ¿cuál es tu primer acercamiento? a los movimientos sociales? ¿En qué momento? Yo con nada más llegar a, elegido, bueno, tengo algunas anécdotas que el primer día me negaron ahí un servicio en una cafetería, de tomar un café y tal, y ya empecé un poquito a decir, hostia, esto... aquí, aquí convivencia no puede haber porque esto, esto no es, no es normal, ¿no? y no había yo sentido alguna, o sea, ninguna actitud racista en contra mía, ¿no? Hasta sí, sabe, personal, ¿no? Pero en ese momento sí. Entonces, pues ya me metí en el mercado laboral, lo que es los invernaderos, eh, vivir en un cortijo, porque un cortijo son las casas esas almacenes al lado de los centros de trabajo que son los invernaderos abandonados donde se guardaban las herramientas y tal, pues ahí donde viví casi cuatro años. Ya ves. Y entonces, pues claro, ahí empezamos a hablar entre compañeros, esto hay que un poco denunciarlo, y ya participamos en, nos acercamos a comisiones obreras, me acuerdo la primera vez, y ahí empezamos a militar hasta que vimos que de ahí no, no se podía asimilar algunas reivindicaciones que eran propias nuestras, del sindicato del campus que éramos mayoría inmigrantes, pero no sé, <laughs> o sea, en la secretaría no había ningún inmigrante, con lo cual no... Y ahí empecé más o menos. Ahí empezó, o sea, eso, tu, tu, acercamiento tiene que ver más con los movimientos eh, en relación al mercado laboral, al empleo. Y, eso, tema, a la normativa del tema de extranjería, porque el año 91 se abrió un proceso de regularización y empezaron las denegaciones. <clears throat> había mucha gente, entonces ya el tema de las pateras ya había empezado muy fuerte y mucha gente venía sin pasaportes, sin, pues, pasaportes, vamos, marroquí, sobre todo marroquí, la zona de elegir. Entonces el consulado, que entonces de Marruecos estaba en Algeciras, en Málaga, perdón, mm. le pedía, o sea, había, aquello era un fraude total, o sea, estaba todo el mundo pidiendo sobornos para, mm. <clears throat> para dar pasaportes. Para conseguir el pasaporte. exactamente, entonces la primera acción es, la primera acción es la, la emprendimos, me acuerdo, en contra, en contra de la actitud de de la embajada, tanto la embajada marroquí en Madrid como el consulado de, Marruecos en Málaga. Y ahí empezamos a coger más o menos, o sea, a tener alguna voz, algún tipo, alguna tipo, algún tipo de voz y meternos en foros ya no solo locales pero provinciales y, y tratar el tema de inmigración ya como un no como un problema, pero como un como un, hecho, ¿eh? como una causa, como una causa que, requiere alguna, algunos cambios, tanto legislativos como, como locales. Y em, en esa trayectoria hay un momento en el que te vinculas en concreto a la CGT. ¿En qué momento así? Mm. Porque supongo que, bueno, como decías, en comisiones obreras no existía Secretaría de Migración. Sí, <laughs> claro. En algunos momentos, pues siempre algunas movilizaciones, ya en nombre de una asociación que teníamos, Asociación de Inmigrantes Marroquíes en España, la parte de Andalucía, y entonces la gente pues se acercaba, tanto asociaciones de vecinos, me acuerdo, puedo nombrar alguna que todavía cada vez que puedo voy a las reuniones y asumo alguna responsabilidad, las palmeras, se llaman Almería, que son gente, la verdad, muy maja y gente de barrio. gente de barrio, sí, sí, conozco un poquito. Gente de barrio, gente que lucha por su barrio y está en contra de, la, urbanización y el mercado y todo lo que supone eso y se acercaron alguna gente de la CGT. Ahí mi primer contacto fue personal, con personas. Directamente con personas, como de toda la vida. Claro, las relaciones personales es lo que funciona. <laughs> <laughs> y así, así fue. Me acerqué, empecé a, empecé a, acercarme un poquito más, ya ...plana y voluntario y hasta que dijimos que podemos hacer alguna cosa, un grupo de acción social, y coincidió con el movimiento anti-Maastricht, me acuerdo yo. Estaba la marcha europea contra el paro, la año 96, 97, por ahí andaba. Y nada, pues decidí afiliarme, afiliarme y hicimos varias cositas. O sea, que estuviste en esa marcha del 96. En la FGT estuve yo en el 96, pero en la marcha no, no pude. No, me acuerdo no pude. Vale, vale y alguna cosita sí que me suena, bueno, esto ya años más tarde, un conflicto en concreto laboral que tú tuviste eh, con una, bueno, con, con ah, unos supermercados. <laughs> Sí, un conflicto, bueno, de los miles que hay eh, aquí en este, en este mundo. bueno, eh, en este mundo no, hace falta ir muy lejos, ¿no? Pues nada, por pues un conflicto que tuve con un supermercado, una cadena donde trabajé yo unos cuantos años, bueno, la cadena se llama El Árbol. El Árbol, su sede está en Valladolid. Y pues, como, como casi la mayoría, pues, pues eso, su negocio eh, tiene su base también en los recortes de los derechos laborales y y el beneficio por encima de todo. De cualquier cosa, sí. Entonces partió el tema de, la... Yo era un, como, ¿cómo se puede decir? Como un encargado de tienda, ¿no? Y valoraciones del personal las hacía yo y eran todas positivas, eran todas, eso sí lo puedo porque tampoco, yo no quería el cargo, ¿no? Entre comillas. Y una, una compañera cajera que estaba embarazada, se enteraron que estaba embarazada y la echaron a la calle, no la renovaron. entonces ahí empezó, ahí empezamos un poco a, decir que eso no, es así. Ya nos metimos en juicio y ya luego empezaron a, un poco a, agobiarme a mí, ¿no? Esto, lo otro y, ya hasta llegaron al despido. Ya después del despido empezamos nosotros a ...actuar la calle contra ellos y pues al final terminamos como no llegamos a juicio pero por lo menos alcanzamos una buena indemnización nunca buena del todo y un fortalecimiento un poco de, de la actividad sindical seria dentro de la empresa hasta el día de hoy se mantiene y tengo mantengo relación con las compañeras y los compañeros que están ahí. Que están allí. Y bueno, como tú sabes que esto de la radio, los minutillos van rápido, voy dando así eh, algunos saltillos en el tiempo. Em, sé que ahora una de tus actividades militantes más potentes tiene que ver con el Foro Social de Almería. Eh, aquí, por estos territorios del norte, mm, los foros sociales no tienen mucho, no están muy asentados. Yo en concreto no conozco ninguno. Entonces, en principio, ¿nos podrías explicar un poquito qué es eso del foro social y bueno, y qué cosas estáis haciendo? Bueno, el foro, <clears throat> el foro social la realidad nació como iniciativa de, al nivel de Almería, estoy hablando, eh, la gente de La Palmera. La Palmera es una asociación de vecinos, gente que proviene de muchas asociaciones de del barrio Los Ángeles, la colonia Los Ángeles de Almería, al lado del mercado de Los Ángeles, y son gente que proviene también de muchos movimientos, del PC, de la CGT de comisiones, gente desencantada y con ganas de hacer cosas y darle vida a su, a su barrio. Aparte de eso también en el plan, plan urbanización, parece que se llama o algo así, de, ese municipal, <clears throat> hay una zona verde, la parte alta, que es muy antigua de Almería, que además autóctona, con muchas plantas autóctonas, con, una vida, con una fauna ahí muy rica. Y entonces en plan nuevo querían cambiarlo con hormigón y, lo típico, ¿no? entonces ahí nació, pidieron ayuda como para sumarnos a las reivindicaciones. Entonces nos acercamos nosotros ya un poco planteamos, aparte de eso, más cosas, vamos a ver más cosas y hasta el día de hoy la verdad que funciona mucho mejor que otros foros que están hmm. un poquito en el ámbito de otras organizaciones, sobre todo comisiones, UGT y algunas más. Izquierda Unida, sí, son un poco y los Izquierda Unida, hmm. exactamente. En el, en el de Almería podemos decirlo, la verdad, alto claro, que necesitamos apoyo de mucha más gente y de hecho la gente de baladres ha estado, ha estado con la gente en el foro social y hemos colaborado en alguna cosilla. Sí, sí, se han hecho Y estuvo bastante bien, estuvo bastante bien. Lo que hace falta que se hagan más cosas, ¿no? Pero y, en ¿Y en qué cosillas estáis ahora? Porque he leído por internet un comunicado de apoyo a las revoluciones que está viendo en los países del norte de Marruecos. ¿Nos puedes contar un poquillo? Sí, sí, <laughs> bueno, el día, el día, a ver, no me acuerdo exactamente, parece de febrero, de febrero, hubo una reunión del Foro Social Mundial. Foro Social Mundial, una figura donde se invita a todo Dios y como que tampoco sale gran cosa, pero bueno, a nivel local <clears throat> se pueden hacer y se pueden sacar, hay gente que presiona y sacan algunas algunas conclusiones. Entonces se acordó ahí, <clears throat> se acordó ahí un poco decir que el día 20 de marzo eh, va a ser el día internacional eh, en apoyo de, de las rebeliones en el mundo árabe. Aunque se ha quedado corto en el tema del mundo árabe porque también en Costa de Marfil pues hay una guerra, pues hay, hay mano extranjera y tal. Y entonces esa es la idea. Nosotros pues la asumimos, lo asumimos con con nuestros manifiestos, con, nuestras alianzas y municipales, la, lo que dicen los mayoritarios como sindicatos y las asociaciones grandes, esa de la, adscrita la FABA y la Federación Andaluza de Asociaciones Vecinos, pues tampoco participaron, pero bueno, tampoco se contaba mucho con ellos, En su línea, cada cual en su línea. Y estuvo bien, una concentración estuvo bien, y como el tema las agresiones van a seguir a Libia, al pueblo libio, ya no solo Libia, con en Siria también se están viendo muchos movimientos, en Marruecos se sigue viendo muchos movimientos y la OTAN está ahí el acecho, en cualquier momento puede intervenir, y tiene legitimidad para, sí, entre comillas, y de la ONU para intervenir, pues en, eso estamos ocupados ahora mismo. Y una cuestión que, se me ha venido ahora a la cabeza, eh, ¿sigue funcionando el, encuentro este que había entre las dos orillas del norte de Marruecos y del sur de Andalucía? ¿Sabes si eso sigue funcionando como así? Como tal no, no se está haciendo, como tal no. Pero a nivel de CGT se ha creado una comisión del Magreb para un poco apoyar una red y la función de la red sobre pues, todo un poco apoyar las luchas las luchas que hay ahí entonces claro sobre todo visibilizarlas claro. y apoyarlas en la medida que, podamos que se pueda sí porque de primera mano mm. sí sí dime sí, un problema que tenemos son los los medios de, comunicación, que no tenemos tantos medios como, como sistema, ¿no? Entonces, pues en eso estamos, colaboramos con la gente de, vía democrática, con cambios con, y con encontronazos y tal, pero bueno, algo sale con la Asociación de Diplomados en Paro, con la UMT, el sindicato que hay ahí más bien dando para para <laughs> como, se dice por aquí. ¿eh? y algunas luchas concretas, sobre todo de, la empresa nacional de fosfato. Se han despedido 850 personas, despidieron en verano pasado, y sigue la gente encerrada, con tiendas de campaña en la calle, em, y eso ni ninguna radio ni televisión ni española ni, ni, ni europea lo ha sacado y ha habido muertos ha habido de todo y entonces, nosotros, nuestra idea, pues eso, de, un poco aunar las luchas y, enlazarlas de alguna manera, porque al final lo mismo. Claro, sí, sí. No, esto último que contabas, vamos, yo no tenía ni idea, pero sí que es interesante precisamente por lo que dices, porque desconocemos un montón de cuáles son las situaciones y cambia mucho las versiones de primera mano a las que nos dan los medios de comunicación. O sea que yo creo que es súper importante la labor que hacéis, eh, la gente que eso, tenéis comunicación directa ¿no? con, los movimientos del otro lado y, y así. Pues bueno, Gebram, se nos acaba el tiempito y ha sido, bueno, un placer y una suerte tenerte aquí esta tarde en Ancheta y eh, Ratia. como siempre. <laughs> os agradezco mucho lo que hacéis y eso es es eh, que no sé si, lo veis, lo veis, veis el alcance de lo que estáis haciendo. Como lo hacéis a diario, no sé si os da tiempo de valorarlo todo en su justa medida, pero hace falta, hace falta. Sí, sí que sí. que la gente, la gente esté informada, que la gente hable, que la gente se comunique de alguna manera y eso es una labor, la verdad, que para saludaros <laughs> de una manera muy libertaria y abrazo a todas y a todos, la verdad que sí.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 Nena, besterik gabe esatea, Jebramekin e, eh, itzegin dugula, bera marokiar aktivista da, e, legidon bizidena, eta mm, CGT sindikatuan eta foro sozialean parte hartzen duena. Beraz, mi esker eh, berriro ere gurekin egoteagatik hemen herri hotxakeen, nauzo hotxakeen, antxete erratiaren sintonian, laragoita beratzi zazpi eta laragoita puntu bost FM.